18. nodaļa. Veciem vīriem nav ko sēdēt un saldēt dibenu, kad tie, kas meža zvēri. Lūvis stingri sacīja, ka nākamajā dienā plikpaurim pēram bija drabuļi un sāpes visā ķermenī, un viņš negribēja celties augšā. Savu gultu viņš atteicās atstāt vēl arī tad, kad drabuļi jau sen bija pārgājuši. Blenst sienā es varu tikpat labi sēžot kā guļot, viņš sacīja. Katru dienu Matis ienāca pie viņa kambarī, lai pavēstītu, kā jaunā laupītāja dzīve iet uz priekšu. Matis pats bija apmierināts, Viņš teica, ka Borka uzvedoties labi un muti nepalaižot. Saprātīgs vīrs viņš esot turklāt, un kopā viņi esot dabūjuši vienu labu laupījumu pēc otra. Fakta kareivus viņi esot apmānījuši, ka prieks redzēt, un drīz Matisa mežā būšot tukš no visiem uzmācīgajiem kareiviekļiem. Tā droši apgalvoja Matis. Jā, jā, lielies, kad jāsi mājās! Plikpaurs pērs burkšķē, bet Matis viņā neklausījās. Viņam arī nebija daudz laika to darīt. Izdilušais vārguli. Viņš maigi sacīja papliķēdams plikpauru pēriekums aizgāja. Saņemies spēkā, lai var vismaz nostāvēt uz kājām. Un šai ziņā Lūvisa darīja visu, ko vien spēja. Viņa atnesa siltu, spēcinošu zupu un daudz ko citu, kas plikpaurim pēram garšoja. Iet zupu, lai var sasildīties. Viņa teica, Tomēr pat viskarstākā zupa nespēja izdzīt augstumu no plikpaura pēra. Un tas darīja raizes lūvisei. Mēs varētu ienest viņu vēlvi zālē un sasildīt. Lūvis ieteicās Matisam kādu vakaru, un Matis spēcīgo roku nests plikpaurs pērs atstāja sev vientulīgo kambari. Viņam vajadzēja gulēt kopā ar Matisu. Lūvis pārcēlās gulēt pie Roņas. Beidzot es, vecs nabaks, tikšu reiz pie siltuma. Likpaurs pērs priecājās. Matis bija tik karsts kā svelmējoša uguns, un plikpauras pērs pielīd viņam klāt kā bērns, kas meklē siltumu mierinājumu pie savas mātes. Nebāzies man virsū! Matis sacīja, bet tas nelīdzēja. Plikpauras pērs tik līda vien klāt. Un kad atavs rīts, Viņš atteicās iet atpakaļ uz savu kambari. Šai gultā viņš jutās labi, un šeit gribēja palikt. Te viņš varēja gulēt un skatīties, kā pa dienu rosās lūvisa. Šeit vakaros pāradušies ap viņu salasījās laupītāji un stāstīja savas dēkas. Arī Roņa pārnākus stāstīja, kā viņai ar birku gājas pa mežu. Likpaurs pērs jutās apmierināts. Kamēr es gaidu, Es gribētu, lai šitā būtu visu laiku, viņš sacīja. Ko tad tu gaidi? Matis vaicāja. Kā tev liekas, ko? Plikpaurs pērs atvaicāja. Matis nespēja uzminēt, bet nemierīgu prātu viņš manīja, ka plikpaurs pērs aizvien vairāk izdziest un apjautājās Lūvisai. Kā tu domā, kas viņam ir? Vecums. Lūvis atbildēja. Matis bailīgi uz viņu paskatījās. Bet no tā taču viņš nemirs. Mirs gan, Lūvis atteica. Tad Matis ieraudājās. Nē, ej pa gaisu kā divi deviņi, viņš bļāva. Ar to es neesmu mierā. Lūvis paprunāja galvu. Daudz ko tu vari noteikt bet to noteikti tu nevari. Arī Roņa raizējās par plikpauru pēru, un jo vairāk viņš dzisa, jo vairāk tā pie viņa sēdēja. Nu viņš lielākoties tikai gulēja un snauda, pa brīžam atvērtams acis un paskatīdamies uz Roņu. Tad viņš pasmaidīja un sacīja. Mans prieks un atsrauks. Tu taču neaizmirsīsi, ko uzzināji. Nē, Kaut tikai varētu vien atrast, Roņa sacīja. Gan jau varēsi, Likpaurs pērs apgalvoja, kad pienāks laiks, atradīsi. Jā, gan jau tad atradīšu, Roņa piekrita. Gāja laiks, un plikpaurs pērs kļuva arvien vārgāks. Beidzot pienāca nakts, kad pie viņa sēdēja visi – Matis un Lūvis, un roņu un laupītāju. Plikpārs pērsgulē nekustīgi aizvērs acis. Matis nobijies meklēja kāds dzīvības pazīmes, bet ap gultu bija krēslains, lai gan bija uguns atblāzma un tauku sveces, kuras lūvis bija iededzinājusi. Nē, nevarēja samanīt nekādas dzīvības zīmes, un Matis pēkšņi iekliedzās. Viņš ir miris! Tad plikpaurs pērs pavēra vienu aci un pārmetoši palūkojās uz Matisu. Zināms, ka nesmu miris. Vai tu domā, ka man nav tik daudz saprašanas, lai es pateiktu ar dievs pirms aizēju? Pēc tam viņš labu laiku snauduļoja. Viņi tur stāvēja klusi un dzirdēja vienīgi dažus viegli svelpjošus elpas vilcienus. Bet nu, Likbārs pērs ieteicās un atvēra acis. Labie draugi! Nu, es atvados no jums visiem, jo nu es miršu. Un tā viņš nomira. Roņa nekad vēl nebija redzējusi kādu mirstam, un viņa brītiņu raudāja. Lai gan pēdējā laikā viņš izskatījās stipri noguris. Raņa domāja. Tagad varbūt viņš varēs atpūsties kādā citā vietā, par kuras nekā nezinu. Bet Matis staigāja uz priekšu un atpakaļ pa zāli, visā galvā raudādams un kliedza. Viņš patstāvīgi ir bijis, un nu viņa vairs nav. Un no jauna Matis sauca vienu un to pašu. Viņš patstāvīgi ir bijis, un nu viņa vairs nav. Tad Lūvis sacīja. Matis, tu taču zini, ka neviens nevar dzīvot mūžīgi. Mēs piedzimstam un nomirstam, tā tas allaži ir bijis, par ko tur gremsties. Bet man viņa pietrūks! Matis bļāva. Man viņa pietrūks tik ļoti, ka sirds plīst pušu. Vai tu gribi, lai es tevi drusku atbalstu? Lūvis jautāja. Jā, Dieva dēļ dari to! Viņš kliedza. Un arī tu, Roņa! Pēc tam viņš sēdēja brīžam atspiezdamies pret lūvisi un brīžam pret roņu un izraudāja savas sēras pēc plikpaura pēra, kas patstāvīgi bija bijis viņa dzīvē, un nu vairs nebija. Nākamajā dienā viņa plikpaura pēru abedīja lejā pie upes. Ziema bija panākusies tuvāk. Pirmoreiz sniga. Un baltas, mīkstas pārslas krita uz plikpaura pēra šķirsta, kad Matis ar saviem laupītājiem to nes pēdējā gaitā. Šķirstu plikpaurs pērs pats sev bija sanaglojis savā spēka dienās un visus šos gadus glabājis dziļi drēbju kambarī. Laupītājiem zārku, var ievaidzēties tad, kad viņš vismazāk to jauš. Tā tiks sacījis viņš. Plikpārs pērs. Pēdējos gadus bija brīnījies, kādēļ tik ilgi jāgaida. Bet agri vai vēlu, tas noderēs, viņš sacīja. Tagad tas noderēja. Tukšums pēc plikpaura pēra smagi gulās pār pili, Visu ziemu Matis bija sadrūvējies. Arī lopītāji staigāja nošļukuši, jo Matisa oma noteica gan skumjas, gan priekus Matis pilī. Roņa ar birku bēga uz mežu, kur pašlaik bija ziema, un stāvēdam uz slēpēm kalna korē, viņa aizmirsa visas skumjas. Bet tās roņa atminējās, ko līdz viņa pārbrauca mājās un ieraudzīja pavardu priekšā sēžam drūmo Matisu. Mierini mani, roņa, viņš lūdzās. Palīdz man remdēt bēdas! Drīz jau atkal būs pavasars, tad būs vieglāk, Roņa mierināja, bet Matis tā nedomāja. Plikpaurs pērs vairs neredzēs nevienu pavasari, viņš sarūktināts sacīja. Un tam Roņa nespēja rast mierinājumu. Bet ziema gāja, un pienāca pavasars. Tas jau pienāk aizvien, lai kas arī dzīvo un mirst. Matis kļuva priecīgāks, kāds viņš kļuva ik pavasari. Svilpoja un dziedāja, jādams saviem laupītājiem pa priekšu cauri vilku žokļiem. Tur lejā jau gaidīja Borka ar saviem vīriem. Ho! Nu, pēc garās ziemas laupītāju dzīve beidzot atkal ritēs pilnā sparā. Par to viņi savā glupībā līksmoja abi. Matis un Borka. Kājā daždien būdami dzīmuši laupītāji. Viņu bērni bija krietni vien gudrāki. Tie priecājās par gluži ko citu. Par to, ka ir nokus sniegs. Vismaz tik daudz, lai viņi beidzot varētu atkal jāt, un lai viņi drīz varētu pārvākties atpakaļ uz lāčalu. Un vēl es esmu priecīga, ka tu, Birk, Nekad negribēs būt par laupītāju, Roņa teica. Birks smējās. Nē, to jau es esmu zvērējis. Bet es prātoju. No kā mēs dzīvosim? Tu un es. Es zinu, Roņa sacīja. Mēs būsim kalna vīri. Ko tu saki par to? Un viņi izstāstīja Birkam pasaku par plikpaura pēra sudraba kalnu. To, ko mazais pelēkais mošķulis pateicībā par izglābto dzīvību reiz sen sen viņam bija parādījis. Sudraba gabali tur esot tik lieli kā akmeņi, Roņa teica. Un kas zina, tā varbūt nemaz nav nekāda pasaka. Likpaurs pērs zvērēja, ka tā esot patiesība. Kādu dienu mēs varam aizjāt uz turienu un paskatīties, es zinu, kur tas atrodas. Bet nav jau nekādas steigas. Birks sacīja. Tikai turi to slepenībā. Citādi saskries visi laupītāji un gribēs raust sudrabu. Tad Roņi iesmējās. <laughs> Tu esi tikpat gudrs kā plikpaurs pērs. Viņš sacīja, ka laupītāji esot tikpat kāri uz laupīšanu kā klijāni. Tāpēc es nedrīkstēju to sacīt nevienam citam kā tev. Bet pagaidām mēs gluži labi varam iztikt bez sudraba māšala, Birks teica. Lāčalā vajag kā cita. Pavasars bija jūtams aizvien vairāk un vairāk, un Roņa baidījās par to brīdi, kad viņai būs jārunā ar Matisu, kā nu viņa atkal grib pārcelties uz Lāčalu. Taču Matis bija viens abrīnojams vīrs. Ar viņu nekad neko nevarēja zināt. Mana vecā ala. Jā, tā ir jauka, viņš sacīja. Nekur citur šai gada laikā nav tik labi dzīvot kā tur, vai ne, Lūvis? Lūvis jau bija pieredus pie Matis mainīgajām domām un nelikās sevišķi izbrīnījusies. Ej vien bērns, ja tavam tēvam tā tīk, viņa atļāva. Lai gan man tevis pietrūks. Bet rudenī tu taču nāksi mājās, tā jau mēdz darīt. Matis teica, It kā Roņa gadiem būtu ceļojis no Matisa pils uz mežu un atpakaļ. Jā, es darīšu tā, kā mēdzu darīt. Roņa apgalvoja priecīgi un pārsteigt, ka šoreiz viss tik viegli izdevies. Viņa bija gaidījis asars un kliedzienus. Te nu Matis sēdēja un izskatījās tikpat laimīgs, kā atcerēdamies savus bērnības priekus vecajā cūkūtī. Jā, kad es dzīvoju Lāčalā, Tā tik bija dzīve, viņš atminējās. Un patiesībā ala ir mana, to neaizmirstiet. Es varbūt jūs šad tad apciemošu. Kad Roņa to pateica Birkam, viņš lepni sacīja. Man vienalga, lai nāk, bet, viņš piebilda, man būs liels atvieglojums ikdienas neredzēt viņa melno pinkaino galvu. Ir agrs rīts, Tik skaists kā pirmais rīts virs zemes. Lačals jaunsaimnieki. Tur viņi iet pa savu mežu, un ap viņiem ir ziedoņu burvīgums. Tas dzīvo visos kokos un visos ūdeņos un visos zaļajos krūmājos. Tas vidžin un šalko un burzguļo un zied un čalo. Visapkārt skan pavasara svaigā, mežonīgā dziesma. Un viņi ir atnākuši uz savu alu, uz savām mājām mežainē. Un viss ir kā agrāk. Drošs un labi pazīstams. Upe, kas tur lejā šņāts, meža rītausmā, viss kā agrāk. Pavasaris ir jauns, bet tāds pats kā agrāk. Nenobīsties, Birk! Roņa sacīja. Tagad atskanēs mans pavasara kliedziens! Un viņa kliedza spalgi kā putns. Tas bija gaviļu kliedziens, kas aizskanēja tālu, tālu mežā.